vīri lūkšanas pusseptiņos no rīta šeit otrā pusē gata mašīnā. Gads būs tikpat smuks apucējies, jo viņš veselu nedēļu svinēs sešgadu jubilē draudzē, vai ne? Mhm. Uh, Sieva lūkšanas pulksteni septiņos, pa ko Karīna paziņos atsevišķi, kurā vietā, kur pie kā. Jā. Uh, tad ir vēl viena lieta, kā kristības – Tuvākajā laikā ir plānots mūsu draudzē ūdens kristības. Ja kāds vēlās, kāds grib kristīties, viņš vēl nav pieņēmis ūdens kristības, tad laipu un aicināt pieteikties pie Mārča, pie Gata vai pie Matīs. Sarunāsim laiku, vietu, kurā kad tas notiks. Nu tā, no paziņojumiem tas tā kā viss. Ā, es vienmēr esmu aizmirst. Piekdienās ir jauniešu dievkalpojums Connected. Un es vienmēr aizmirst, lūkšanas ir, bet jauniešu dievkalpojumā arī mums ir piekdienās pulkstenis sešos vai septiņos? Septiņos. Pul, piekdienās pulkstenis septiņos mazajā zālē, trešajā stāvā. Vai ne? Jā, trešajā stāvā ir jauniešu dievkalpojumu Connected. Eh, tur arī aicināti ir tie, kas sirdī jūtās jauni, kas grib apstīties, kā jauniešiem iet, kas grib iet rotaļās, kam patīk rotaļas, var iet. Nebūs rotaļas, Nu labi, skaļāk mūzika, būs skaļāk mūzika. Dziļāk, mm, dziļāk mūzika, kas grib klausīties. Vienam sakot, kas grib pie jauniešiem apstīties, kā jauniešiem notiek dievkalpojumi, kā viņi uh, pielūdz Dievu, kā slavē Dievu, kā, kā viņiem noris viss, to var arī darīt piekdienās pulksteni septiņos mazajā zālē trešajā stāvā. Nu ko, aicināšu visus piecelties pirms dievkalpojumu lūksim. Jā, mīļais debes tēvs, tev paskos par brīnišķīgo draudz, ko tu mums esi devis, Dievs, ka mēs varam visi kopā šeit nākt, Tev pateikties, slavēt Tevi, Dievs, pielūgt Tevi, Dievs, paldies Tev par to. Tu esi brīnišķīgs Dievs, kas mums ar savām rokām izveidojis šo draudz, Dievs, un mēs esam laimīgi, ka mēs varam būt Tavu kalpu šī draudzē, kalpot Tev, kalpot arī citiem, Dievs, un Piedod mums, ja mēs kā draudz esam kaut ko darījuši nepareizi, neesam paklausījuši Tevi. Dievs, neesam gājuši Tavs ceļus, kā Tu to esi bijis plānojis. Dievs, piedod mums no sirds, bet galvenais es kopā ar mums, es līdzās mums, Dievs, ej mums pa priekšu, lai mēs varam Tev sekot, Dievs. Dievs, arī šodien lai Tavs svētais gars nolaižās pār mums un Dievs vada mūs gan slavējot un pielūdzot Tev, gan arī vārdu runājot, lai mēs varam to uzņemt savās sirdīs, dziļi iesēt tajā labajā augsnē un Dievs to pilnveidot savā dzīvē, lai mēs esam gudri tavi kalpi un tavi bērni, Dievs, ka mēs tiešām šo visu pilnveidojam un īstenojam dzīvē, Dievs, ko Tu mums esi devis, Dievs, atver mūsu sirds, atver mūsu prāts, lai mēs varam no sirds uzņemt to Tavu vārdu, Dievs, ko Tu mums grib dot, ko Tu mums dod, Dievs, lai mēs pieaugam, lai mēs pilnveidojam To mēs Tev lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Amen. Ja mēs saucam to, viņš mums atbildēs. Ja mēs skrienam pie tā, viņš tad skries pie mums. Rokas pacelsim, viņš tad pacels mums. Kungu slāvēsim, viņa izglābīs. tieksimies pie tā, jo viņš ir ar mums. Viņu mīlēsim, jo viņš mīl jau mūs. Dziedē sirdīs mums, šos, kas šīs dīs mums, sirdīs plosīs. Maigi dziedēs vīru. teus pés. pret mani, kurš apsūdzēs, kurš mani širs no Kristus mīlestībās. Kas būs pret mani, kurš apsūdzēs, kurš mani širs no Kristus mīlestībās. Kas būs pret mani, kurš apsūdzēs, kurš mani širs no Kristus mīlestībās. Kas būs pret mani, kurš apsūdzēs, kurš man šīs no Kristus mīlestības, jo tas kungs ir mana pestīšanā, un tas kungs ir mans patvērums, jo viņš aplai mani ļaunā dienā. Viņš mani pasargā, jo tas kungs ir mana pestīšanā, un tas kungs ir mans patvērums, jo viņš aplai mani jaunā dienā. Viņš mani pasargā. Kad apkārt tumsā bailes un posts, mana sirds tā turēsies pie tevis. Kad apkārt tumsā bailes un posts, mana sirds tā turēsies pie tevis, jo tas, kungs, ir mana pestīšanā, un tas, kungs, ir mans patvērums, jo viņš aplai mani ļaunā dienā. Viņš mani pasargā, jo tas, kungs, ir mana pestīšanā, un tas, kungs, ir mans patvērums, jo viņš Viņš apklāj mani ļaunā dienā, viņš mani pasargā. Mana sirds nebīsies, tā uz tevi paļausies, zinot to, kā tur ir tu, katru manu jaunu dienu. jaunu dienu, jo tu esi mana pestīšana, un tu esi mans patvērums, jo tu atklāj mani ļaunā dienā. Tu mani pasargā, jo tu esi mana pestīšana, un tu esi mans patvērums, jo tu aplai mani jaunā dienā. Tu mani pasargā, jo tu esi mana pestīšana, un tu esi mans patvērums, jo tu aplai mani jaunā dienā. Tu mani pasargā, tu mani pasargā, sirdī, Tēvs. Paldies par glābšanu, kungs, paldies Tev no visas sirds par to lielo ieguvumu, ko Tu mums esi iedevis, Tēvs, kā Tu mūsu dēļ esi slupurējies, kungs. Slāv Tev, Dievs, slāv Tev, mani neatlaid, kungs mani neatlaid nekā. Jau gaismu redzu es, kas sāk spīdē, sirdī paļāvīgai. Šai gaismai nav nekā līdzīgā, un reiz būs arī gals, visām sāpēm, bet līdz šī diena nāks. Tavu vaigu meklēsim mēs, es nebaidīšos ļaunumā, jo mans Dievs ir ar mani. baidīties. Tu mani neatlaid, ejot cauri mieram vētrai lugar. Jau gaismu redzu es, kas sāk spīdēt, sirdī paļāvīgai. Un reiz būs arī gals visām sāpēm, bet līdz šī diena nāks. Mēs tevi slavēsim, mēs tevi slavēsim. sāk spīdēt, sirdī paļāvīgai. Reiz būs arī gals visām sāpēm, esmu tavs, esmu tavs, es Jēzu, gods augstībā, debesu ķēviņā. Esmu tavs, esmu tavs, es Jēzu. Pats uz sevi. iesniegušu dzīvi sev, bet uz tevi paļaujoties, debes godu mantošu. Pats uz sevi Jump in. tavs, esmu tavs, es Jēzu. Gods augstībā, debesu ķēniņā. Esmu tavs, esmu tavs, debesu ķēniņā. Esmu tavs, esmu tavs, es Jēzu, gods augstībā, debesu ķēniņā. Esmu tavs, esmu tavs, es Jēzu, gods augstībā, debesu ķēniņam. Esmu tavs, esmu tavs, es Jēzu, gods augstībā, debesu ķēniņam. Esmu tavs, esmu tavs, kungs, Jēzus, tiešām Tavs vārds, lai tiek pagodināts. Un vienīgi Tavs vārds, kungs, mūsu vidū. Kungs, nāc, esi šeit, mājo mūsu vidū. Svētais gars piepild mūsu katru, ka mēs neaizējām tukšā, ka mēs neaizējām tādu pašu, kādu atnācām, kungs, jo Tu esi Dievs, kas pārmaiņ, Tu esi Dievs, kas atbrīvo, kas dziedina, kungs, kas dod jaunu sākumu, kungs, kas paceļ to, kas ir pakrīts, debes tēvs, kas dod arī tam gudrību, kungs, kurš ir priecīgs, Dievs nekrist tēvs un būt uzmanīgam. Dievs, paldies Tev, kungs, ka Tu esi tēvs mūsu vidu. Dievs, jo Tu esi labs un Tu esi uzticams. Kungs, mēs pagodinām Tavu vārdu. Tikai vienīgi Tavu, kungs. Debes tēvs, ja kas cits šeit notiek, tad, kungs, pārtrauc to, kungs. Bet, ja tas ir tīkams tās, tad lūdzam, lai Tu pagodini savu vārdu, kungs. Debes tās, ka tas ir svēts mūsu dzīvēs, Tas ir svēts mūsu vidū, tas ir svēts tavā draudzē, kungs, šeit. Paldies Tev, kungs. Viss gods un slāv Tavs Tev. Tiešām mēs, kungs, paceļam savus sirds, paceļam savus balss. Kungs, jo viss tas pieder Tev, Dievs. Paldies Tev par to. tu paskūs, kad pie tavām kājām zemojos. Tu, kas grēku nepazīvi, nāci pats par tādu kļuvi, sevi nāvi uzvarēji un cerību man devi, tu, kas grēku nepazīvi, pats par tādu kļuvi, sevi nāvi uzvarēji un cerību man devi. Tikai tavā žēlastībā, tikai tavā žēlastībā, tikai tavā žēlastībā es esmu glābs. Tikai tavā žēlastībā, tikai tavā žēlastībā, tikai tavā žēlastībā es esmu. sajūtu, jo tik ļoti mani mīlēji, ka savu dēlu tu sūtīji. Tavs tums man liek ceļos krīst, kad es tavu esmu sajūtu, jo tik ļoti mani mīlēji, ka savu dēlu tu sūtīji, tu, kas grēku nepazīmi, nāci pats par tādu kļuvi, sevi nāvi uzvarēji cerību man dēļ, tu, kas grēku nepazīvi, nāci pats par tādu kļuvi, sevi nāvi uzvarēji, un cerību man dēļ, tikai tavā žēlastībā, tikai tavā žēlastībā, tikai tavā žēlastībā, es esmu glābs. Tikai tavā žēlastībā, tikai tavā žēlastībā, tikai tavā žēlastībā es esmu glābs. Tikai tavā žēlastībā, tikai tavā žēlastībā, tikai tavā žēlastībā es esmu mans, tikai tavā žēlastībā, tikai tavā žēlastībā, tikai tavā žēlastībā, es esmu mans. Man katrā gadījumā ir prieks šeit būt. Man ir prieks šeit būt un dalīties ar jums uh, vārdu. Tajās pārdomās, es ticu tajā, ko Dievs ir licinājis sirdī šodien. Un šodien ir svētku divkopojums. Šodien ir svētki, jo draudzes 16 gadu jubilēja, kopš ir kuldīgā. Tā ir? Piekrītat? Jā. Tā ir? Es nedzirdu galīgi. Es jūs neredzu un es arī nedzirdu. Tagad es dzirdu un arī jūs redzu. Paldies jums! Sākumā, lai mēs uh, nedaudz iepazītu, kur mēs esam atnākuši, jo varbūt kādam tas ir kaut kas pavisam jauns, kādam noteikti, ka nē. Es redzu cilvēks, kas jau šeit ir uh, kopš, kopš iesākuma, kopš, kopš Dievs radīja šo draudzi, nevis pasauli. Tas būtu bišķiņ pātru. Taču es aicinu jūs uz kādu, sākumā uz kādu nelielu tādu ievadu, Mārcis, eh, draudz sapulcē, atcerieties, ko viņš teica? Pirms, pirms mēs sākām uh, eh, visus pasākumu, nu, viss draudz. Kā lūdzu? Nē, dejos viņš pēc tam. Bet viņš teica, ka ir vajadzīgs ledlauzes, lai cilvēki iepazīstās, lai viņi uzzina, un uh, tad vieglāk būtu runāt. Tad, nu, lūk, esiet uzmanīgi, es aicinu, ka jūs uz maniem jautājumiem paspējat pacelt roku un atbildēt. Jā, tas, kas pacels roku, es aicināšu, ka jūs varat atbildēt. Labi? Esam gatavi? Dievkalpojums arī būs, bet mēs sāksim ar kaut ko. Ar ledlauzes, Mārts, paldies tev. Tātad, kā sauc draudzes mācītāji? Naira pirmā? Āgris Ginko. Paldies, Naira, atceries? Visam savs laiks, visam savs laiks. Tad ir ļoti viens interesants jautājums. Kurā no draudzes aktivitātēm, regulārām aktivitātēm, nav piedalīsies neviena sieviešu dzimuma pārstāva. Naira. Vīriešu lūkšanas. T, nav godīgi. Naira tiešām atkal vīriešu lūkšanas. Tieši tā. Nav piedalīsies neviena. Kāpēc tā? Tāpēc, ka vīriešu lūkšanas droši vien. Labi. Tad... <laughs> viņa ar visu... <laughs> viņa ar visu mazo rokās paspēja <laughs> visu izdarīt. Uh, labi. Mārī, tas nav jautājums tev noteikti. Kāda ir mājaslapas adrese? Kuldīgas draudzēji. Eh, Lelde? Ai, <laughs> tā tad, ai, kļūda, labojam. Kur vēl bija Silvards pacēla nākamais vai kas te blakus bija? Jā, Silvard, punkts, plusiņš tev. Tātad, jautājums par svētdienas skolu. Viņi nebūs daudz, tie tikai pāris vēl. Cik ir bijis lielākais skaits lielajā svētdienas skolā bērnu vienā reizē? Silvards? 24. Nē. Jā, 20. Kāds zināja? Kāds zināja? Tu viņā nebija. <laughs> Mārcis ļoti seko līdz īstenībā visām šīm mazām neansēm, tāpēc viņš nav brīnums, ka viņš kaut ko, nu, ka viņš ievēro tāds mazāks lietas arī. Ja? Tā kā arī mūsu sapulcēs Mārcis ir brīžam kaitina, bet ne, ļoti labā nozīmē, viņš visu piefiksē, <laughs> visu pieraksta, visu izdara. Tad jautājums, cik un kādas ir draudzes regulārās aktivitātes? Vispirms noskatījām, cik? Cik? Tātad jautājums ir, cik? Nē, nu, minēsim, tie nav 20. Ja? Nesaka priekšā, lūdzu. Septiņas, tiešām, septiņas. Tātad, labi, septiņas. Un tās būtu, es nos, nu, ātri nosaukšu, labi? Mums notiek regulāras ielūkšanas, vīrlūkšanas. Mums notiek mājas grupas joprojām. Uh, draudzē ir... Uh, tāda lieta, eh, varbūt netik sena, bet arī ieviest eh, slavēšanas vakari. Dievkalpojums pats par sevi, pats svarīgākais, jā, šobrīd, šodien, tagad, kas notiek, mēs esam dievkalpojumā, eh, jauniešu vakari, kā arī svētdienas skola. Es varētu būt vēl kaut ko pieminējis, aizmirst pieminēt. Uh, tu mēs varētu iekļaut dievkalpojumu visu. Uh, jā, tas ir viss tā kā, jā, viens, viens labs divkalpojums, tas noteikti sanāk viens labs. Jā, tad mēs vienā reizē atnākam, to visu mēs arī šeit piedzīvojam divkalpojumā. Tad, nu, lūk, un paliek tikai vēl divi. Cik pa šiem, pa šiem sešiem gadiem bijušas bebīšu balles, kuras ir atzīmētas? Jā? Nē, tas ir stipri pa daudz. Droši, droši, šie jautājumi ir, lai mēs varētu, jā? Nē, Labi, ka nē. Silēt, piedod. <laughs> Jau divreiz tu atbildēji. Lūdzu, vēl, tu, tu. Jā, tas, kurš ir svinēts. Nu, ņemsim vērā, protams, ka ne no pirmās dienas tika svinēts šāds, ne visas arī tika atzīmēts. Dažādi iemesli dēļ nebija iespēja, nebija kādā, kādā brīdī varbūt vēlme vai kā savādāk, bet cik sakam, minam? Nē? Jā, desmit. Jā, Katrīna, desmit. Un pēdējais. Kurās telpās draudz atrodas visilgāk? Jā. Jā, šeit. Atkal Mārts. Labi, viņš ļoti aktīvs šodien ir. Tāpatās kā Naira, jā, tāpat kā Silards, un vēl pāris pavīt tikai iespraucās. Labi, kur no jums paspēja atbildēt uz jautājumiem? Paceliet roku pareizi, kur atbildēja. Droši, paceliet. 1, 2, 3, 4. Kāds gribēja končs. Šeit būs nedaudz intelektam. Man sieviņam siedos. Un uh, padalieties ar pārējiem, Tā, lai arī pārējiem mums ir atmiņa, mums eh, strādā galva līdz, ja mēs lai domājam, sekojam. Kurš vēl atbildēja? Paceļam rokas, neviens tiešām negrib intelektam kaut ko garšīgu. Jā, paldies. Tad nu lūk. Tad nu lūk, tā arī bija. Mēs, uh, sen tas bija, pirms sešiem gadiem, uh, kad uh, Dievs uh, ļāva aizsākt šie draudz, un sākotnē mēs bijām eh, telpās, kur Naira un Jūras strādāja, sots dienas telpās, jau uz Liepājas ielas, pēc tam mēs bijām arī Diekonijas centrā, pēc tam mēs bijām arī Virksmuižā uh, zālē, jā, un tad mēs arī esam šeit, un šeit jau mēs esam no 12. gada septembra, un paldies Dievam, ka tā. Un uh, tad, nu ko, uh, ziniet, Dievs Dibinā, dibinot draudz, lietoja, protams, cilvēks, un viņš uzrunāja un teica arī kā draudz nosaukt. Un mēs zinām šodien draudz sauc Dievu mājas, draudz savu Dievu, Dievu mājas. Un oriģinālā valodā tas ir House of God, ja? tā kā tika uzrunāts, Dievs angliski arī runā. Viņš uzrunāja to cilvēku angļu valodā, viņš teica House of God, ja? Dievu mājas. Un Dievs arī deva draudzēju kādu vīziju un kādu mērķi, un arī tas nav mainījies kopš pirmās dienas. Vai jūs zinat arī to, kā? Kāds noteikti zinat. Mārci to var neteikt. Vai jūs zinat? Jā. Dievs katrā mājā. Tieši tā. Dievs katrā mājā. Tad, nu, tā, lai nekļūdītos, Dievs katrā mājā nenozīmē tikai katrā ēkā. Ja? Mums jāsaprot, ka Dievs katrā mājvietā, Dievs katrā ģimenē, Dievs tajās vietās, kur viņš vēl nav, viņš kādu aicinās, lai tur nokļūtu, lai viņa vēsti tur aiznest un tur tikt pasludināts evaņģēlijs. Un arī draudzē šis, eh, šī vīzija, šis mērķis joprojām nav mainījies. Un eh, apskatoties arī uz mums kā uz draudz, man jāsaka, jāsacina, ka, ziniet, mēs neesam rīkojuši ārkārtējas evaņģelizācijas pasākumus. Nu, mēs neesam. Mēs esam to darījuši, bet nu, nav tā, ka mēs būtu šeit sanākuši, tāpēc, ka mums kāds būtu noevaņģelizējis uz ielas. Piekrītat? Es piekrītu. Pamājies ar galvu. Jā. Un mēs arī neesam uh, alps kursus vairumā taisījuši. Piekrītat, mēs neesam. Un arī ar to mēs nevarētu lepoties, ka mēs tādā veidā būtu uh, šo vēstu aiznesuši līdz cilvēkiem. Bet es ticu, un šobrīd es redzu, ka pa lielam tas ir bijis dēļ uh, mūsu tādām varbūt personīgām attiecībām, dēļ tikšanās, dēļ uh, Arī ģimenes, kas mēs esam. Jūs redzat, mēs esam ļoti daudz īstenībā ģimenes. Ģimenes ar bērniem, bez bērniem, ģimenes, kuras vēl taps, ja, kuras top. Un uh, man, man, man tā viņš šķiet, ka mēs šobrīd esam gājuši to ceļu, ka Dievs mūs ir lietojis, lai mēs uzrunātu personīgāk. Tādā veidā. Uh, vai kāds varbūt uzskata, ka viņam nav aicinājums varbūt no Dieva? Vai kāds domā, ka varbūt Dievs nav aicinājis kādu? Mēs zinām, ka Dievs visus mūs ir aicinājis. Mēs zinām, Mateja evaņģēlijas 28. nodaļa, pēdējie trīs panti stāv rakstīti, un es eh, nolasīšu viņus, lai nekļūdītos. Un Jēzus piegāja pie tiem un uzrunāja tos, sacīdams, man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Tāpēc eita un darēt par mācekļiem visas tautas, tās kristīdam tēva, dēla un svētā gar vārdā, tās mācīdam turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis – un redzi, es esmu pie jums ikdienas līdz pasaules galam. Tātad skaidrs ir viens, priekš visiem no nu mums ir viens aicinājums kopējs. Ejiet un pasludiniet. Kristīdam tēva dēla svētā gara vārdā. Un mācīdam turēt visu, ko es jums esmu teicis. Visu. Tātad visiem kopējs aicinājums ir noteikti pasludināt evaņģēliju tiem, kas to vēl nezina. Un es ticu arī draudzēji, kā Kristus miesai, kā Dieva namam dzīvam, uzceltam no dzīviem akmeņiem, ir savs aicinājums. Un arī tas, mēs šodien zinām, viņš vēlas, Dievs ir vēlas šo draudz lietot, lai aizsniegt vēl un vēl mājas, mājvietas, ģimenes, cilvēks. Un arī savā veidā. Ja tas ir šobrīd šādā, kā mēs esam šobrīd nākuši kopā, satiekoties, runājot, aicinot, tad varbūt tas pēc laika būs pavisam savādāk. Lai nu kā tas būtu, mēs zinām, ka Dievs ir aicinājis mūs visus kopā – Dievs ir aicinājis draudzi un Dievs ir aicinājis mūs katru individuāli. Katrā ziņā, lai notiek Dieva prāts, kā viņš mūs lieto, lai šis mērķis tiks piepildīts. Amen. Tā ir. Vai kāds man varētu līdzēt lūdzu ar vārdiem? Es varētu lūgt kādu, kas man palīdzētu, jā, varbūt kāds rakstvietas uzlikt uz ekrāna. Jo es vēlos, ka mēs visi kopā šodien atvērtu Mateja evaņģēlī 21. nodaļu no 1. Um, līdz 3. pantam. Un es vēlos, ka mēs varam parunāt kopā par gan par draudzes aicinājumu un mērķiem, gan par mūsu katra kā Dieva aicinātiem bērniem, arī par mūsu katru individuāliem aicinājumiem, mērķiem un par to sasniegšanu. Ja? Jo mums ir šodien svēta dievkalpojums. Mēs, mēs esam atnākuši priecīgi, mēs esam šeit, lai svinētu šo jubileju. Tāpēc arī ieklausīsimies. Un tā stāv rakstīts – Un, kad tie tuvojās Jeruzālamei un nāca pie Betfagas, pie Eļas kalna, tad Jēzus sūtīja divus no saviem mācekļiem un tiem sacīja, eita uz ciemu, kas jūs priekšā, un tūdaļ jūs atradīs tēzeļa māti piesiet un pie tās kumeļu. Atraisiet tos un vediet pie manis. Un ja kas jums ko sacīs, tad atsakait, tam kungam to vajag. Tūdaļ viņš jums tos atlaidīs. Un šeit mēs redzam, ka Jēzus kopā ar saviem mācekļiem – Viņš arī nonāk līdz kādai vietai, kopā ar viņiem, ar savējiem, un tālāk viņš saka, tagad jūs nāciet, jūs, kas esat bijuši ar mani kopā, ko es esmu aicinājis, ejiet un izdariet tādas lietas. Un mēs lasām tālāk, viņi aizgāja, viņiem bija jāatreiz ēzeļa māte ar kumeļu, jāatved, jāatbild, un viņi arī to izdarīja. Un ziniet, tāpat laikā Jēzus neatklāja to gala mērķi saviem mācekļiem. Arī mēs šodien, mēs esam savējie. Dievs mūs katrs ir aicinājis, un arī kā draudz kopā viņš mūs aicinājis būt par savējiem, un mēs tādi arī esam. Un ziniet, arī viņš mums kādā brīdī aicina. Un šobrīd jau mēs zinām, jo iepriekšējā rakstiet mums teica, mēs visi esam aicināti ar kopēju aicinājumu. Un mums katram ir arī savs aicinājums. Taču nevienmēr Dievs var atklāt arī to pašu gala mērķi, Viņš, jo, jo redziet šeit, arī mācekļi, kur nāca, kur bija savējie, viņi darīja, viņi darīja, ko Jēzus aicināja. Viņi aizgāja, viņi atraisīja, viņi atbildēja, kā vajadzēja, un at, atnāca, un šo uzdevumu izpildīja. Taču arī mācekļi tāpat laikā domāja, Jēzus ir atnācis, o, Jēzus beidzot atnāca, viņš jā, Jeruzālēmē iekšā. Tūlīt viņš nodibinās savu valstību šeit, un viss būs kārtībā. Viss būs tā, kā vajag, jo viņš ir īstais. Taču viņi kļūdījās. Jēzus atnāca, bet viņš nomira. Viņš tajā brīdī nekļuva par valdnieku, viņš neievies savu kārtību. Lai arī mācekļi domāja, tūlīt būs, tūlīt viss sakārtosies tā, kā vajag, būs īstā kārtība. Tad es arī pārdomāju par mums katru, kad mēs domājam, man nav aicinājumu. Es domāju, ka tā, tā nevajadzētu būt. Noteikti, ka Dievs mums katru ir aicinājis. Bet vai mēs esam uh, vispār pēc tā skatījušies, vispār to meklējuši? ka, piemēram, varbūt kāds no mums domā, es neesmu nekam aicināts, bet vai jūs esat mēģinājuši, piemēram, uzsākt kādu mājas grupu? Vai jūs esat mēģinājuši evangelizācijas pasākumu kādu rīkot? Vai jūs esat, piemēram, kādas sadraudzības veidojuši, vai kādas laulāto kursus, vai, piemēram, nodibināt kādu draudzi? Vai ziniet, katras no šīm lietām, ko es šobrīd pieminu, tas, ir kā, tas var būt kā Dieva aicinājums – lai sasniegtu viņa mērķus. Un mēs zinām, ka Dieva mērķis ir evanģelizācija. Viņa mērķis ir kat, aizniegt katru, katru dvēseli. Viņš grib, lai visi tiek izglāti un neviens nepazūd. Tātad arī mēs šodien, kā viņa aicinātie, apzināsimies, pieņemsim, mums ir aicinājums. Mēs esam aicināti. Un mēs to varam sasniegt. Mēs kopā ar viņu varam sasniegt. Jo arī šajā pat, šais pašos trīs pantos mēs redzam, ka Jēzus – pirms, viņš viņus, pirms viņu aizgāja, viņš viņiem arī deva kāds norādījums. Viņš saka, kad jūs aiziesiet, izdarat tā un tā, un ziniet, jums stāsies pretī, jums pateiks, ko jūs darat. Un tā arī mums ir, tā arī notiek pasaulē. Vai mums šķiet, ka mūsu aicinājumos vienmēr viss iet tik gludi? Tā nenotiek. Tā nenotiek, jo pasauli nostājas pretī. Viņi, kas nezin vēl, viņi nostājas pretī. Un arī šī raksturiet atklāja, Viņi bija tīrie zagļi pa lielam. Viņi atnāca, paņēma un gribēja aizvest. Bet Jēzus jau zināja, viņi jūs nesapratīs, un tāpēc viņi jums uzdos jautājumus. Tāpēc būs grūtības, tāpēc būs kaut kāda pārbaudījuma. Un tad Jēzus saka, bet atbildiet viņiem tā. Un viņi atbildēja, un šīs uzdevums tika piepildīts. Viņi izdarīja tāpēc, kāpēc viņi bija aicināti. Tāpat arī mums. Ja mēs nemaz neatsauksimies uz aicinājumiem, ja mēs nemaz pēc tiem nemeklēsim, Mēs arī tos nepiepildīsim. Bet ja mēs atsauksimies, mēs varam būt droši, ka Dievs mums palīdzēs, ka Viņš mums atbildēs, ka Viņš mums dos, ko runāt, un ka šis uzdevums tiks piepildīts. Katram mums vienam, kā arī draudzēji kopā. Šodien kā draudzēji, mums, kā Kristus līgavai, mēs to varam kopā ar viņu. Tad, nu, lūk, jā, kā jau es pieminēju, sekot aicinājumam, vispirms jau saprast šo aicinājumu. Vispār, ka tāds ir, tas jau būs pirmais solis. Ja? Tas būs pirmais solis, un ziniet, to piepildot un ejot uz to, kā jau minēja, mums nevienmēr būs vienkārši. Jo ir kādas lietas, kas stājas mums, mums pretī. Un tad nu, tad, nu, kas ir šīs lietas? Es ātri gribu pieminēt, kas ir šis kas stājas mums pretī. Kas ir šis pretinieks? Kas ir šīs cīņas? Kas ir šis, varētu teikt arī karš? Par ko tam mēs šeit cīnamies beig beigās? Kāpēc Dievs aicina? Kāpēc, kāpēc ir kaut kāds plāns? Un ziniet, Dievam, Dievam tik dārgi ir mūsu katra, katra dvēsela, katrs cilvēks. Viņš saka, viņš, tās 99, viņam jau vairs nevajag, bet viņš atstāja visu, lai glābtu to vienu. Viņam sirds deg par to vienu. Viņam sirds deg par to, kas ir ārā, par to, kas vēl nezin, par to, kas vēl tālu. Šeit par to, par to, kas ir tālu, par to, kas vēl ir ārā, nepārtraukt notiek cīņa. Varētu teikt, notiek karš, karš par, šo, par šīm dvēselēm. Ziniet, noteikti ziniet, Tik, cik reāls ir Dievs, tik reāls ir arī sātans. Un nevienu no šīm pusēm neguļ. Nevienu no viņām nesnauž. Un tas ir ļoti reāli, ka šodien mēs, mēs esam tur pa vidu. Mēs esam tajā iekšā. Jo kad mēs nostājamies pret cilvēku, kad mēs nostājamies pret, pret grūtībām, mums jāsaprot, ne miesa tur stāv. Ne miesa tur stāv, jo stāv rakstīts. Efeziešiem 6.12. Jo ne pret mies un asinīm mums jācīnās, bet pret valdībām un varām, šīs tumsības pasaules valdniekiem un pret ļaunajiem gariem pasaules telpā. Bija nesen, pagājušajā nedēļ, bija arī zirās, ja, pie Naira, Naira jūras un, un tai centrā runājām ar cilvēkiem. Un tur arī kāda sieviete um, bija šī diskusija beigās, jo mēs varējām uzdot dažādas jautājumus, vienkārši pārnājām. Un, un viņi saka, ir grūta viena lieta. Viņi saka, man ir grūti saskatīt Jēzu cilvēkos. Viņi saka, viņi nostājas Dievu priekšā, viņi saka, man ir grūti saskatīt Jēzu. Vienalga bezpieminēkā, eh, arī bagātā, vai arī iedomīgā, vai cilvēkā visdažādākā. Viņi saka, man ir grūti to saskatīt. Un ziniet, patiesībā tā jau ir, jo mēs ieraugam ar savām acīm, uh, Un mēs varam nobīties. Mēs varam domāt to, ko mēs tajā acu mirklī redzam. Bet patiesībā, ja mēs saskatīsim, ka Jēzus ir nomiris par viņu, tad mums nebūs grūti. Mums nebūs grūti, mēs būsim drosmīgi, mēs ejamsim no viņa spēku un iedrošinājām pieiet, kalpot. Arī priekš viņiem mēs esam aicināti, priekš visiem, kā priekš vieniem, tā priekš otriem, priekš visiem, kas ir tālu, lai viņi kļūtu tuvi. Mēs esam aicināti uz to. Jo ne pret miesu un asinīm mums jācīnā, jācīnās, bet pret valdībām un varām, šīs tumsības pasaules valdniekiem un pret ļauniem gariem pasaules tāpā. Un, ziniet, ir kāda ļoti laba vēsts. Pavisam laba. Un viņa sāk, sāk skanēt jau otrā mūzes grāmatā 14.14, 14, kurš tā rakstīt šādi. Tas kungs karos par jums, bet jūs palikst mierā. Tas kungs ir tas, kurš karo par mums, bet jūs paliksit mierā. Ir interesanti, ja? Mēs kara laikā paliekam mierā. Kāds iespējams kara laikā palikt mierā? Un ziniet, karš notiek visu laiku. Kā jau pieminējām, dvēselēm visu laiku ir karš. Bet jūs paliksit mierā. Romiešiem 8.31 stāv rakstīts, ko nu sacīsim par visu to, ja Dievs pār mums, kas būs pret mums? Ziniet, mums ir ļoti laba, kā saka, aizmuguri, ja? vai, vai priekš, vai mēs neesam vieni. Tas, kas ir ar mums, tas ir varens. Un šo rakstīt arī es nolasīšu, tā būs garāk 5. mūzes 20, no 1 līdz 4. Kad tu ieskārā pret saviem ienaidniekiem, un ieraudzīsi zirgus un kara ratus un ļaužu vairāk nekā tev, tad nebīsties no viņiem, jo tas kungs, tavs dievs, ir ar tevi. Viņš, kas tevi izvedz no Ēģiptes zemes. Ja? 5. mūzes 20, ja? 1 līdz 4. Otrais pants tad, un kad jūs esat tuvu kaujai, tad lai iziet priekšā priesteri un lai runā uz tautu šādus vārdus. Klausies, Izraēlu, Jūs šodien ejat karā pret saviem ienaidniekiem, lai jūsu sirds nepaliek bailīga. Nebīstaties un nebaiļojieties un neliecieties, iztrocināties no viņu priekšā. Jo tas kungs, jūsu dievs, ir tas, kas iet ar jums, lai par jums karotu ar jūsu ienaidniekiem un jūs izglābtu. Dievs, kas mūs ir aicinājis mūsu, uz, mūsu aicinājumā, sasniegt mūs šos mērķus, viņa mērķus, ziniet, viņš ir tas, kurš aicina, un viņš ir tas, kas arī karos. Viņš tas, kurš mūs katru aicina, kas arī draudz kopā aicina, un viņš ir tas, kas karos. Un ja arī mums liekas, pretinieku ir daudz, grūtības ir lielas, tad ziniet, viņš ir aicinājis. Mums ir jāpaturprātā, viņš ir tas, kas aicinājis. Ne mēs paši esam izvēlējušies iet un darīt kādas lietas, vai kalpot tādā vai šādā veidā. Viņš aicina. Amen. Tā ir. 5. mūzes 1, 30. Nedaudz pašķirot uz atpakaļ. Jo tur ir kaut kas vēl vairāk. Dievs parāda, cik tiešām viņam rūpam mēs un uh, ka viņš neatstās, ka viņš to tā neatstās. Tas kungs, tātad 5. mūzes 1.30, tas kungs jūsu dievs, kas iet jums pa priekšu. Viņš par jums karos, tāpat kā viņš jums to pašiem redzot ir jums palīdzējis Ēģiptē. Tas kungs jūsu Dievs, kas iet jums pa priekšu. Tas kungs, kas iet mums pat pa priekšu. Ja pirms tam mēs lasījām, Dievs ir ar mums, viņš karo pār mums, tad ziniet, mums pat nav jāstāv pirmajā rindā. Tas kungs iet mums pa priekšu. Un arī šo pirmo rakstītu, ko mēs jau nolasījām, Jēzus jau zināja, uz ko viņš aicināja savējos. Tajā gadījumā mācekļus, bet arī ikvienu no mums. Un tepat laikā viņš jau zināja, kas būs tālāk. Viņš jau zināja šīs grūtības, un viņš jau deva atbildes. Viņš jau parūpējās, lai tas, tiktu, tas, lai tas varētu tikt piepildīts. Ziniet, un arī tie mācekļi aizejot, arī viņi kaut kādā brīdī man tā šķiet varēja nobīties. Viņi aizgāja, un pēkšņi cilvēki no malas saka, a, ko jūs darat? Kāpēc jūs zogat mans lopus? Tūlīt izsaukšu policiju vai pašvaldības vienalga. Nu, tajā laikā varbūt nebija. Kāpēc es to pieminu? Mēs varam nonākt grūtībās, kad liekas, varbūt nemaz nevajag, varbūt tas, nu, tas nebūs pareizi, jo pasauli mūs nesapratīs. Tie, kas būs no malas, viņi iespējams to nesapratīs. Bet ziniet, Dievs mūs ir aicinājis. Un viņš iet ar mums, viņš iet priekšā mums. Viņš savus bērnus nesūt karā pa priekšu. Nu, ejiet, es apstīšos, kā jums iet pirmajās rindās. Viņš tā nedarīja. Viņš pats iet mums pa priekšu. Dievs iet mums pa priekšu. Un varbūt kādam mums liekas, arī kā draudzē, nu mūs jau nav daudz. Kādas tad lielās cīņas mēs varam uzvarēt? Cik tad mēs esam? Divi cilvēki, trīs rindās. Tā, rupi. <laughs> Nē, mēs neesam tik maz. Protams, mēs neesam, paldies Dievam, ka mēs neesam. Mums ir vairāk. Bet arī ar to kādam liekas, nu mēs nevaram uz, gāst kalnus tā šķiet. Taču arī šeit Dievs saka, to, kas ir ar mums, ir daudz vairāk nekā to, kas ir ar viņiem. Mūsu aicinājums ir drošs. Un mums jābūt drošiem, ka mums ir aicinājums. Lūkas 12.32. Lūkas 12.32. Nebīsties tu mazais ganāmais pulciņu. Nu, mēs neesam daudz, mēs arī esam mazs ganāms pulciņš. Ja? Nevelt aitas. Ja? labi, es netulkošu, kāpēc aitas, varbūt jūs zinat, ja? uzskat par vieniem no negudrākajiem dzīvniekiem, kur tiešām ir jāgan un jāved. Un, mm. Bet Dievs saka, nebīsties, tu mazais ganāmais pulciņa, ja jūs tēvs ir nolēms jums piešķirt valstību. Ja? Mūs nav daudz, bet tas, kurš ir ar mums, ir daudz vairāk nekā jebkurš pretinieks. Un šeit ir ļoti, man ļoti patīk šī rakstiet Un arī tas saskan ar to, ko šodien mēs sakam, pret ko tad mēs nostājamies un kā tad mēs ejam uz mūsu mērķiem, uz mūsu aicinājumu, ir otrā ķēniņa, sestajā nodaļā. No 15. līdz 17. pantam. Un tur stāv rakstīts, ka diva vīra kalpotājs cēlās agri no rīta un izgāja ārā no mājas. Redz, tad karaspēks ar zirgiem un ratiem bija jau pilsētu ielences. Un viņa puisis tam sacīja, ak, vai mans kungs, ko nu darīsim? Bet viņš atbildēja, nebīsties, jo to, kas ir ar mums, ir vairāk nekā to, kas ir pie viņiem. Un Elīsa lūdza Dievu un sacīja, kungs, lūdzams, atver viņam acis, ka viņš var redzēt. Un tas kungs atvēra tā puiša acis, ka tas redzēja un lūk, kalns bija pilns ugunīgu zirgu un ratu visapkārt ap Elīsu arī Dieva cilvēks aicināts. Un, ziniet, viņš, viņš zināja, kas ir ar viņu. Viņam Dievs, varbūt šobrīd mēs kāds neteikt, paldies Dievam, ļāva redzēt, iespējams mēs paši sabītos no tā, ko mēs redzētu. Bet viņam Dievs atklāja un ļāva arī šim puisim redzēt, kas ir ar mums, kurš tad karo par mums. Mūsu ir daudz vairāk nekā viņu. Mūsu ir daudz vairāk nekā tas, kas mums var stāties pretī mūsu aicinājumā. Lai tas mums visiem ir par iedrošinājumu, mēs to varam kopā ar viņu. Tikai šeit noteikti paliek šis jautājums. Vai mēs ejam ar viņu? Vai mēs kā draudze ejam ar mūsu kungu, mūsu glābēju? Vai mēs tiešām esam ar viņu? Un arī mēs katrs individuāli, arī savam aicinājumam sekojot, klausīt Dievam, piepildīt viņa gribu. Vai arī tur mēs ejam kopā ar viņu? Ja mēs neejam, tad mums ir iemesls baidīties. Mums ir ļoti liels pamats būt bailēs. Bet ja mēs esam ar to kungu, tad mēs varam būt droši, ka to, kas ir ar mums, ir daudz vairāk. Un mūsu mērķi un aicinājumi ir sasniedzami. Amen? Tā ir. Un tikai vēl viena pēdējā rakstiet no Jeremijas grāmatas 29. nodaļas – no 11. līdz 13. pantam. Ja tiešām tas ir pamatot, mums vienmēr uzdot jautājumu, vai tas kungs ir ar mums, vai mēs esam ar viņu. Jo es zinu, kādas man domas par jums, saka tas kungs. Miera un glābšanas domas un neļaunuma un ciešana domas. Ka es jums beigās došu to, ko jūs cerat – prātīs. Kad jūs man tad piesaukst, es jums atbildēšu. Un kad jūs nākst pie man un uh, mani pielūgst, es jūs paklausīšu. Kad jūs mani meklēst, jūs mani atradīst. Ja jūs no visas sirds mani meklēsiet. Tas kungs ir ar savējiem. Viņš neliek mums iet pa priekš karā. Viņš to nedara. Viņš pārāk daudz ir samaksājis. Viņš ir atdevis visu par mums. Cik gan vēl vairāk viņš nedaunās pārējās lietas saviem bērniem. Ja jūs mani meklēsiet, jūs mani atradīsiet. Ja no visas sirds mani meklēsiet. Kā draudzēji, tā mums katram individuāli. Mūsu attiecības ar to kungu. Mūsu staigāšana viņu priekšā, mūsu ikdienā. Tā ir tā atslēga. Tad arī mūsu aicinājumi kļūst skaidri tad arī mūsu vīzijas būs redzams, tad arī mēs savus mērķus piepildīsim. Ja jūs man meklēsiet, jūs man atradīsiet. Ja no visas sirds man meklēsiet. Mēs gatavosimies vakarēdienam. Mums šodien, draudzē, mēs svinēsim vakarēdienu. Arī šajā svētku divkalpojumā mēs nāksim, savā, mēs nāksim Dievu priekšā ar visu, kas mums ir. Un, un uh, es aicinu, ka mēs nolasīsim no pirmās vēstules korintiešiem, no 11. nodaļas. No 23. panta. Varbūt es varētu aicināt uh, slavētājus, kas varētu nākt šeit. Pirms mēs lasām, nobeigsim šo, šīs pārdomas par, par vārdu un uh, lūksim, lai, lai Dievs mums tiešām dod apziņu, kad mums ir aicinājums. Lai viņš mums dod apziņu, ka viņš ir tas, kas ir ar mums, kas iet mums priekšā un kas karo par mums. Labi, lūksim un tad arī gatavosimies pieņemt svēto vakarienēm debes tēvs. Mēs Tev pateicamies, kungs, ka arī šajā vietā, šajā laikā, kungs, Tu esi aicinājis draudz. Dievs, ka mēs varam būt daļa no tā, kungs, un ka Tu esi runājis, kungs, un arī vēlējies, Dievs, lai caur draudz, kungs, Tavu labā vēsts nonāk, kungs, līdz vietām, kur tā savādāk iespējams nemaz nenonāk. Caur veidiem, kungs, kā Tu esi lietojis mūs līdz šim tēvs, kas savādāk iespējams nebija iespējams. Debes tēvs, Mēs Tev pasakamies, kungs, ka Tu esi bijis ar mums līdz šim. Mēs esam, pateic, mēs esam pateicīgi, kungs, jo zinām, ka Tu, kungs, esi tas, kas aicina, un ne mēs paši. Un ka Tu, kungs, esi tas, kas iet pār mums un karo pār mums un iet mums priekšā. Debes Tēvs, mēs, kungs, lūdzam, lai kāds arī būtu tas veids, kungs, lai kāds arī būtu tas ceļš, kungs, kā Tu vēlies draudz arī turpmāk lietot, un katru no mums, Tēvs. Tēvs, lai tas ir Tavs. Kungs, lai mēs neaizējam savos ceļos, kungs. Lai mēs nedaram pēc savu prātu tikai, debes tēvs. Dievs, ka mēs piepildām to, kāpēc tu aicini, tēvs. Un mēs zinām, ka tu, kas esi aicinātājs, ka tu esi uzticams, un tu būs arī darītājs. Kungs, jo tavs vārds to saka, kungs, un mēs varam paļauties uz tevi. Dievs, lūdzam palīdz. Domas kungs tiešām satver to mēs Tev esam dārgi, kungs. Jēzus, Tu mums esi vajadzīgs. Bez Tevs mēs vienkārši esam pazuduši. Bez Tevs mēs nenieka nespējam. Mēs arī ne, nenieka neesam bez Tevs, Dievs. Kungs. Tevis Tevs. Paldies, Dievs. Paldies, ka Tu, kungs, esi priekšu. Paldies, Dievs, ka Tu esi vienmēr ar mums. Kungs, māc mums Tēvs, māc mums Tev meklēt, Tev atrast, no sirds Tev meklēt, Kungs, un Tev piedzīvot. Dievs, ka Tu vari arī savu prātu, kungs, visā pilnībā, kungs, izpaust šeit savu draudz, kungs, un caur mums katru Tēvs. Dievs. nu tā kunga es esmu saņēmis, ko ir jums mācīju, ka tas kungs tanī naktī, kad tas tapa nodots. Ņēma maizi, pateicās, pārlauz un sacīja, ņemiet, ēdiet, tā ir mana miesa, kas par jums tiek dota. To dariet mani pieminēdam. Tāpat arī biķeri pēc vakarēdienu un sacīja, šis biķers ir jaunā derība manās asinīs – To dariet, cik kārt jūs to dzerat mani pieminēdam. Cik kārt jūs no šīs maizes ēdat un no šī biķera dzerat. Pasludiniet tā kunga nāvi, tiekāms viņš nāk. Tad, nu, kas necienīgi ēd šo maizi vai dzer tā kunga biķeri, tas būs noziedzies pret tā kunga miesu un asinīm. Bet lai, lai cilvēks pats sevi pārbauda un tā, lai viņš ēd no šīs maizes un dzer no šī biķera Jo kas ēd un dzer, tas ēd un dzer sev pašam par sodu, ja viņš neizšķir tā kunga miesu. Tad no debesu tēvs mēs arī lūdzam, kungs, ka mēs būtu pilnīgi, kungs, skaidri tēvs un atklāt tavā priekšā. Debes tēvs, ka, ka mēs būtu cienīgi. Kungs, ka tu mūs atrast par cienīgiem. Dievs, mēs lūdzam, ka visu, kungs, ļaunumu, visu, kungs, netaisnību, kas ir pinusies ap mums, Mēs, kungs, šai brīdī to noliekam tavā priekšā, tās. Mēs to nožēlojam, kungs, un atsakamies no tā. Kungs, jo mēs gribam, ka tu mūs pieņem. Mēs, kungs, gribam būt starp savējiem, tās, starp tiem, ko tu aicini. Svētais gars, nāc pagodnies tu. Lūdzu, atklāj tu mums lietas, ko mēs līdz šim neesam zinājuši. Lūdzu, uzrādi mums lietas, kas mums ir jāatsakās, varbūt to jānožēlo Vai, kungs, vai par ko mums ir pateicība vēl, kungs, tavā priekšā, ko nest? Dievs, nāc tu mūsu vidū. Mēs lūdzam, ka tavs vārds tiek turēts svēts, kungs. Kungs, mēs pieminam ar pateicību, kungs, ka tu esi labs un žēlīgs par mūsu grēkiem, par mūsu dzīvēm. Kungs, lai mēs varētu dzīvot, lai mēs iemantotu mūžīgo dzīvi. Dievs. Paldies, ka nav citu ceļu. Paldies Tev, Tēvs, ka Tu mums esi atklājis to patiesību. Un lūdzam, palīdz, kungs, mums stāvēt šeit ticībā līdz galam. Kungs, palīdz, Tēvs, ka mūsu ceļi, mūsu soļi neaiziet pa ceļiem, kas vairs nav Tavi. Kungs, kas aizved uz pazušanu. Dievs, jo Tu mūs brīdini, kungs, ka tik plats ir šis ceļš, kurš aizved uz pazušanu, Tēvs, bet šaus ir ceļš, kas aizved uz mūžīgo dzīvību, kungs. Kungs, Mēs lūdzam palīdz Tās. Tu mums esi vajadzīgs. Bez Tevs mēs tiešām aiziesim maldos. Nebes Tēvs. Svētais gars vād mūs lūdzu Tu visā patiesībā. Kā mēs līdz galam izturam. aicinu, ka mēs vienkārši būs kāds brīdis, vīri šeit atnāks ar vakarēdienu. Nesteidzamies, nesteidzamies uz šeit, lai paņemtu no, to, no, no vakarēdienu. Tas nav vienkārši tāpat. Tā ir tā kunga miesa un tā kunga asins. Nevēlt viņš brīdī, kas necienīgi to dara, tad labāk nedarīt. Pārdomāsim vienkārši. Pārdomāsim. Atstāsim visu, kas ap mums tīnas atstāsim Dievu priekšā tad tuvosimies viņam ar patiesīgām sirdīm. Lai šis laiks mums ir katram nošķirts. Lai mēs pārdomājam, lai mēs lūdzam, lai mēs tā tuvojamies Dievam. Kungs, Tavā priekšā visi, kungs, mēs esam dzīvi. Dievs, paldies Tev, kungs. Paldies, Dievs, ka Tu mūs esi ierakstījis dzīvības grāmatā tās.